Kapag ang kabataan ay umibig, hahamakin ang lahat basta maging masaya lamang kasama ang kanyang minamahal. At madalas ay nakakalimutan niya na ang maging responsable sa bawat kilos na kanyang ginagawa. Dear Papa Dudut, Maraming kabataan ang nag-aakala na madali lamang ang bumuo ng isang pamilya Naniniwala kasi tayo noon na ang pinakamahalaga sa lahat ay kasama natin ang taong mahal natin kahit pa naghihirap na tayo sa buhay. Kahit ang totoo ay hindi naman tayo napapakain ng pagmamahalang. Ang tangi lang nitong may tutulong sa atin ay ang patatagin tayo kasama ang taong mahal natin. Papadudot ako po si Noel, 28 years old, isang bus driver at nakatira dito sa Malate. Matagal ko nang naririnig ang inyong YouTube channel sa asawa ko. Siya talaga ang fan na fan ninyo Papa Dudut. Siya rin ang nangulit sa akin na gumawa ng sulat na ito para maipadala sa inyo. Mas magaling daw kasi akong magkwento kesa sa kanya. Mas malinaw at detalyado akong magsulat kaya naman pumayag na akong mag-share ng kwento naming dalawa. Nasa third year high school nang maging magkarelasyon kami ni Elise papadudot. Hindi pa yon legal sa pamilya niya dahil mahigpit ang mama niya. Single parent kasi ito at si Elise ang panganay sa limang magkakapatid. Ako naman ay ayos lang sa tita ko. Ang magka-girlfriend ako basta hindi lang daw kami gagawa ng mga kalokohan ni Elise. Nasa malayo kasing probinsyang mga magulang ko papadudot. Pito kaming magkakapatid at lahat kami ay pinaalaga ng mga magulang namin sa iba't ibang kamag-anak. Doon ako nakikitira sa pinsan ni nanay kasama ang mga anak nitong nagtatrabaho na. Sa totoo lang din ay hindi madali ang makitira sa bahay ng isang kamag-anak. Lalo na pagdating sa pagkain at mga gastusin. Kaya naman kahit papaano ay humahanap ako ng racket para may maiabot sa tita ko na panggastos sa bahay. Kapag walang pasok sa school ay tumutulong ako noon sa isang maliit na talyer o kaya ay nagbabarker kasama ang ibang kaibigan sa may paradahan ng jeep. Alam naman ni Elise ang lahat ng tungkol sa buhay ko at wala siyang problema doon. Kaya nga mas lalo ko siyang minahal noon papadudot. Bukod kasi sa siya ang first girlfriend ko Palagi niya ring pinaparamdam sa akin at tanggap niya kung ano at sino ako. Happy 3rd anniversary din, I love you, ang wika ni Elise. Nandun kami sa bahay ko at sa loob ng kwarto. Nag-set up ako ng maliit na lamesa kung saan ay may soft drink, pansit kanton at tinapay na para sa pagsa-celebrate ng anniversary namin. I love you too. Um babe, since anniversary naman natin ngayon, Baka naman pwede makahingi ng isang kiss lang. Request ko sa kanya. Yun lang ba? Sige eto. Tugon niya bago ako hinalikan sa pisngi ko. Babe naman, sa pisngi lang talaga. Hindi ba pwedeng sa lips naman? Request ko ulit. Naku babe, ayan ka na naman eh. Umiral na naman niyang pagiging pilyo mo. Napapailing na wika ng girlfriend ko. Ngayon lang naman saka 3 years naman na tayo. Baka naman pwedeng pagbigyan mo na ako kahit smack lang, please. Pakiusap ko. Sa kakakulit ko sa kanya sa wakas ay pinagbigyan niya na rin ako ng isang mabilis na halik sa labi. Papadudot pareho po kaming walang experience na Elise pagdating sa pakikipagrelasyon. Kaya nga sa unang taon na magkarelasyon kami pareho kaming nangangapa kung paano ang magiging isang boyfriend o girlfriend. Madalas din kaming nag-aaway noon kasi panay ang selosa namin sa mga ibang taong nakapaligid sa amin. Hindi naman ako chick boy pero medyo lapitin po ako ng mga babae. Nagkataon lang din talaga na seryoso ako kay Ilis noon. Kaya ang gusto ko ay magkaroon kami ng tahimik at maayos na relasyon. Iniwasan ko talaga ang mga babae na nagpapakyut sa akin noon. Ganon din naman si Elise Papadudut. Dahil maganda talaga siya ay marami ako naging karibal bago niya ako sinagot. Mabuti na lang talaga at matyaga ako noon sa panliligaw at magaling na ring mambola. Doon ko yata siya napasagot sa mga walang katapusan kong banat sa kanya. Sa third anniversary namin papadudod ay hindi lang first kiss ang pareho naming naranasan ni Elise dahil nag-request ulit ako ng isa pang halik sa kanya. Ang halik na nauwi sa mainit na eksena sa pagitan naming dalawa. Oo, Papa Dudut. Ang araw ng celebration ng third anniversary ay ang unang beses na may nangyari sa aming dalawa. Isang beses lang naming ginawa yon kumbaga ay regalo naming yon para sa isa't isa na hindi ko lubos akalain na magbubunga pala kaagad. Buntis ako Noel? Naluluhang sabi ni Elise nang makipagkita siya sa akin sa likod ng guardhouse. Ha? Paano nangyari yun? Gulat na tanong ko nang makita ko ang hawak niyang pregnancy test kit na may dalawang guhit na pula sa gitna. Anong ibig mo sabihin na paano nangyari yon? Noel, wag mong sabihin na nakalimutan mo na ang ginawa natin. Wala pang dalawang buwan ang nakakalipas. Naiiyak pang wika niya. Hindi naman kaya lang eh. Kaya lang hindi ba hindi naman na natin naulit yon? Ilis, isang beses lang naman natin ginawa yon. Eh kasi yung mga kakilala ko ilang beses na lang ginagawa yon pero hindi naman nabubuntis ang babae. Ilis baka naman nagkakamali ka lang sa pagkakaintindi dyan sa pregnancy test kit na yan. Baka akala mo lang buntis ka pero hindi naman talaga. Giit ko pa. Mahigit isang buwan na akong hindi dinadatnan. At alam mo na palaging regular ang buwan ng dalaw ko dahil sinasabi ko yun sa'yo. Ngayon lang talaga ako na-delay. Pagkatapos ng... Pagkatapos ng nangyari sa ating dalawa. Mabuting at nakapag uh, pabili pa ako ng pregnancy test kit na yan sa atin ng kaibigan ko. Dahil ngayon ay sigurado ako na tama na hinala ko. Ikaw naman kasi, ang sabi ko sa iyo ayoko pa at hindi pa ako handa. Ikaw itong mapilit na gawin natin ang bagay na yon. Tapos ngayon na may mabubuo ng dugo at bata dito sa tiyan ko. Ikaw itong may lakas ng loob na magsalita na hindi to pwedeng mangyari. Na hindi ako pwedeng mabuntis. Alam mo mabuti pa na ipalaglag ko na lang tong nasa tiyan ko para wala na tayong pinagtatalunan sa ngayon pagbabanta pa ni Elise sa akin. Yan ang wag na wag mong gagawin, Elise. Basta akong bahala sa'yo. Palayasin ka man o itakwil ng mama mo, hinding hindi kita iiwanan. Pananagutan ko ang nangyari sa ating dalawa. Pananagutan ko ang magiging anak natin. Pangako ko sa kanya. Papadudot ka ba at takot ang una kong talagang naramdaman nang malaman ko ang tungkol sa pagbubuntis ni Elise? Sigurado naman ako na sa akin talaga ang dinadala niya pero hindi lang talaga ako makapaniwala. Marami nga kasi akong mga kaibigan na kaidarang ko o mas bata pa sa akin na nagkikwento ng kani-kanilang karanasan pagdating sa bagay na yon. Marami na raw silang naging girlfriend at lahat ng yon ay nagalaw nila. May nangyari sa kanila pero ni isa sa mga naging ex-girlfriend nila ay wala silang nabuntis. Marami silang naging karanasan pero ni isang beses ay hindi naman sila nakabuo ng bata. Kaya naman nagtataka talaga ako papadudot kung bakit sa amin pa talaga ni Elise. Tiyomempo na may mabuo kahit na isang beses pa lamang namin yung ginawa noon papadudot. Oo pareho kaming walang karanasan noon at sabay na nangangapa sa bawat kilos namin habang nagro-romansa. Hindi nga kami masyadong nasarapan dahil nga pareho naming first time. Kaya hindi ko talaga inaasahan na makakabuo na kami ng bata. Dahil lang point ko papadudot isang beses nga lang naming ginawa ni Elise ang bagay na yon. Isang beses lang pero magiging magulang na kami kaagad. Papadudot ng linggo na yon ay pinagplanuhan na namin ni Elise kung paano sasabihin sa mama niya ang tungkol sa ipinagbubuntis niya. Minsan ko nang nakilala ang mama niya noon nang subukan kong formal na manligaw sa bahay nila. Pinalis lamang ako nito at sinigaw-sigawan. Sinabi ng mama niya na bata pa raw si Elise at hindi raw ito papayag na ligawan ko siya. May ibang masasakit na salita pa ang binitawan ng mama niya noon papadudot. Sinabi nito na walang future sa akin si Elise at hindi rin daw nito papayagan na ako ang maging boyfriend niya. Aaminin ko na nasaktan ako noon papadudot. Kaya nang sagutin ako ni Elise at sabihin niya na itago muna namin ang relasyon namin sa mama niya, ay kaagad naman akong pumayag. Isa rin talaga ang ugali ng mama niya sa mga dahilan kung bakit ako natakot nang malamang ko na buntis ang girlfriend ko. Dahil alam ko na ilang sigaw, mura at panlalait na naman ang matatanggap ko mula sa mama niya. Pero handa kong tanggapin ang lahat ng yon papadudot. Handa kong patunayan na kaya kong maging responsableng tatay sa magiging anak namin ng babaeng mahal ko. Sa kabila ng matinding kaba at takot na nararamdaman ko ay hinarap ko ang mama ni Elise at sabay naming sinabi sa kanya ang tungkol sa pagdadalang tao ng girlfriend ko. At kagaya nga ng inaasahan namin ay abot langit ang galit na sinagot niya sa amin Kasunod ang pananakit niya sa girlfriend ko. Napakalandi mo naman palang bata ka. Nagpabuntis ka kagad sa lalaking yan. Sigaw ni tita kasunod ang malakas na sampal kay Elise. Ma'am, huwag niyo pong sasaktan si Elise. Huwag po kayong magalala dahil handa po akong panagutan siya. Pag-awat ko naman sa kanya. Wala akong pakialam sa'yo tarantado ka. Umalis ka dyan sa harapan ng anak ko dahil kailangang maturuan niya ng leksyon. Pagtataboy niya sa akin. Ma'am tama na po ako na lang po ang sakta ninyo. Huwag na po si Elise. Pakiusap ko pa. Mama sorry po talaga. Hindi po naman namin alam na mangyayari to. Pag-iyak naman ni Elise. Hindi alam? Ano kayo? Mga batang musmos na naglalaro ng bahay-bahayan at buntis-buntisan? Tapos bigla na lang nagkatotoo? Ganun ba? Ha Elise? Ang tanga mo naman pala talaga. Nahawahan ka ng katangahan ng lalaking yan. Lumayas ka na lang sa bahay na to. Hindi ko na kailangan ng dagdag ng palamunin dito sa pamamahay ko. Sigaw pa ni tita kasunod ang pagtula kay Elise. Mama please, patawarin niyo po ako. Ayokong umalis dito. Mama please, huwag niyo po akong palayasin. Pakiusap naman ni Elise pero wala na siyang nagawa nang kalad ka rin siya palabas ng bahay ng mama niya. Ayan, dyan ka. Sumama ka sa walang kwentang lalaking yan. At etong tandaan mo Elise, mula sa araw na ito ay tinatakwil na kita bilang anak ko. Kaya huwag na huwag ka nang magpapakita sa akin kahit kailan. Layas, lumayas ka dito, alis. Muling sigaw ng mama niya. Papadudod sinubukan pa naming magmakaawa ni Elise sa mama niya para hindi siya palayasin. Pero ramdam ko ang sobrang galit ng mama niya dahil sa ipinagtapat namin. Ayaw pa rin sanang umalis na Elise sa bahay nila kaya lang kinaladkad na siya palabas ng gate ng mama niya at nakasunod naman ako sa kanila. Ibinato na rin ito ah, sa amin ang ilang mga gamit ni Elise bago nito nilak ang gate. Lumabas na nga ang mga kapitbahay nila mula sa kani-kanilang bahay noon para makichismis sa gulong nangyayari sa amin. Kaya kinumbinsi ko na si Elise na umalis na lamang kami, pinulot ko ang ilang mga gamit niya bago ko siya inalalayang tumayo. Doon muna kami umuwi sa bahay ng tita ko papadudot. Kaya lang pati sila ay nagalit nang malaman na buntis si Elise. Hindi naman sila nagwala kagaya ng mama ni Elise pero sinabi ni na tita na hindi kami pwedeng tumira sa bahay nila. Pinayuhan nila ako na iuwi ko na lamang si Elise sa bahay ng mga magulang ko sa probinsya. Siyempre hindi naman ako sumunod dahil alam ko na mas mahirap ang buhay sa lugar nila nanay. Mabuti na lamang at natawagan ko noon ang kaibigan ko na si Ellie at napakiusapan siya na makikituloy muna kami ni Elise sa bahay nila. Matagal ko na siyang kaibigan at alam niya ang kwento ng buhay ko at ng relasyon namin kaya naman hindi siya nagdalawang isip na suportahan ako. Ilang gamit lang din ang dinala ko noon paalis ng bahay papadudot. Pumunta na kami ni Elise sa bahay ni Ellie at sakto naman na may bakanting kwarto raw sila na pwede naming gamitin. Kwarto raw yon ng kuya ni Ellie na may sarili ng pamilya. Tinulungan niya rin ako na makapasok bilang konduktor sa isang bus company sa amin. Ninong kasi niya ang isa sa mga boss doon kaya nagawa niya akong ipasok sa trabaho kahit na 17 years old pa lamang ako. At habang nasa training ako ng pagkukonduktor ay nasa bahay lang si Elise at naghihintay sa pag-uwi ko. Papa Dudut mabait naman na kaibigan si Ellie pero noong ko lang nalaman na magkaiba pala sila ng ugali ng nanay niyang si Tita Mel. Dahil madalas itong nagpaparinig sa amin na masyado na raw kaming pabigat sa bahay na yon dahil may trabaho na ako ay madalas kong naaabot ang pagod Selly sa bahay dahil sa kakalinis at laba. Ano bang ginagawa mo dito sa bahay ni na Ellie at parang hapong-hapo ka? Nagtatakang tanong ko nang abutang kong pawisan ang noon ni Elise. Um, dilinis ko kasi itong buong bahay kasama na ang banyo. Panay parinig kasi nung nanay ng kaibigan mo na buong maghapon na lang daw akong tulog. Ang lakas-lakas pa ng boses kahit nasa labas siya ng kwarto natin. Kaya lumabas na lamang din ako ng kwarto para maglinis. Sagot naman ni Elise. Huwag ka na mag-alala. Kakausapin ko na lang siguro si Ellie. Ang wika ko. Hindi na kailangan babe. Nakakahiya eh saka nakikitira lang naman tayo dito kaya wala tayong karapatan na magreklamo. Kaagad namang pigil ni Elise. O Noel, nakauwi ka na pala. Nakausap ko si Ninong kanina at ang sabi daw ng trainer mo ang bilis mo raw matuto. Puri sa akin ni Ellie. Nasa kalagitnaan kami ng kwentuhan nang biglang dumating ang nanay ni Ellie. Naku napakainit talaga ng panahon ngayon. Mapalabas o loob man ng bahay. Parang impyerno sa init. Lalo na ako nagsisiksika ng mga sampid dito sa loob ng bahay namin. Hoy Ellie, halika nga dito at buhati mo itong mga dalakong gulay. Tawag ni Tita Mel. Kaagad namang lumapit sa kanya si Ellie. Ano ba talagang plano mo dyan sa mga kaibigan mo Ellie? Hanggang kailan mo ba patitirahin niya mga yan dito sa bahay natin? Tanong ni Tita Mel kay Ellie sa malakas na boses. Nay, hinaan niyo naman po sana ang boses ninyo. Pakiusap naman ni Ellie. Eh bakit ko hihinaan ang boses ko eh pamamahay ko to? Huwag mong sabihin nahihiya ka sa mga yan. Sila nga dapat ang mahiya sa akin dahil ilang araw na silang nakitira dito sa bahay. Ang sikip-sikip na nga dito sa atin. Nagdagdag ka pa ng pampasikip. Hindi ka na naawa sa isang kapatid mo na pinalis mo doon sa kwarto ng kuya mo. At talagang doon mo pa sa siniksik sa kwarto ni Bunso. Bulyaw pa ni Tita Mel. Mas nakakaawa naman po sila kasi wala na silang ibang natutuluyan eh. Wika naman ni Ellie. Anong nakakaawa? Eh ganun naman nila yan eh. Ginusto nilang gumawa ng kalokohan tapos kapag nagkandaleche-leche na ang buhay nila, mandadamay na sila ng buhay ng ibang tao. Naku Eli ha, sinasabi ko sa iyo, kapag hindi talaga ako nakapagtimpi sa mga kaibigan mo na yan, ako na magpapalaya sa mga yan. Pagpaparinig pa ng nanay ng kaibigan ko. Papadudot mahigit isang linggo pa lamang naman kaming nakatira kina Eli. Pero grabe na talaga ang pagpaparinig sa amin ng nanay niya sa tuwing magkakaabutan kami sa kusina. Hindi naman namin alam ni Elise na ang kwartong pinapagamit pala sa amin noon ni Ellie ay ginagamit na ng isang kapatid niya. Ang sabi kasi ni Ellie noon ay bakante lang yon at matagal nang walang gumagamit. Pinalipat niya lang pala ng ibang kwarto ang isang kapatid niya, yun din ang dahilan kung bakit palaging mainit ang ulo sa amin ng nanay niya. Nagwo-worry nga ako minsan kay Elise kapag nasa training na ako sa trabaho at sila lang ang magkasama ng nanay ni Ellie. Sigurado kasi ako na sa lakas ng boses ng matandang yon, kahit mag-headset pa si Elise ay maririnig niya ang lahat ng pagpaparinig nito. Kung may sapat lamang kaming pera papadudot ay aalis na kami kaagad sa bahay na yon. Ayoko naman kasing ma-stress si Elise habang nagbubuntis siya dahil baka makasama yon sa magiging anak namin. Pero dahil halos barya na lamang ang pera ko noon ay wala kaming ibang pagpipilian kung hindi ang makisama sa nanay ni Ellie na masama ang ugali Papadudot. Papadudot nang halos dalawang linggo na kaming nakikitira kina Ellie ay kinausap niya ako. Sinabi niya sa akin na kailangan na raw naming umalis sa bahay nila dahil uuwi raw ang kuya niya. Nalungkot ako at nag-aalala noon papadudot dahil wala naman akong ibang alam na pwede naming puntahan o tuluyan ni Ellis. Mabuti na lamang at mabait talaga si Ellie at napapalibutan pa rin ako ng iba pang mabubuting tao. Pinahiram muna kami ni Ellie ng pera na pwede naming gamitin na pangbayad sa upa ng bahay. At ang isang katrabaho ko naman ay may tinuro sa akin na lugar kung saan ay may mga murang paupahan. Hindi naman ako nahirapang humanap sa lugar na yon ang bahay na kaagad naming nilipatan ni Elise. Kaya nga lang papadudot bukod sa maliit ang bahay na nilipatan namin ni Elise noon ay magulo din po ang lugar. Mabaho ang kanal sa labas at palaging may away sa kalsada. Sinubukan ko bang maghanap ng ibang mauupahan noon pero masyado ng mahalang renta. Kaya naman nagkasundo na lamang kami ni Elise na doon na tumira. Masaya naman ang unang linggo namin sa nilipatan naming bahay papadudot. May natira pa kasi sa pera na pinahiram sa akin ni Ellie kaya nagawa pa namin na kumain ng masarap sa loob ng ilang araw. At dahil yon ang unang pagkakataon na nasolo namin ni Elise. Ang isang buong bahay ay pareho po talaga kaming sobrang masaya noon. Para kaming mga bagong kasal na nag-honeymoon pa lamang. Pero syempre, sa umpisa lang talaga masaya ang lahat papadudot. Dahil ng mga sumunod na linggo at buwan ay hinarap na namin noon ni Elise ang mga totoo at seryosong pagsubok ng buhay, papadudot. Bakit ang liit naman ito? Mas maliit pa to kesa sa huling inabot mo sa akin nung nakaraan na. Tanong ni Elise nang may abot ko sa kanya ang kinita kong pera. Mahina nga kasi ang biyahe ngayon kaya binawasan ni na boss ang sweldo namin. Sagot ko naman. Noel, hindi pa kakasya to sa pambayad ng upa ng bahay natin ang sabi ni Elise. Pakiusapan mo na lang muna yung landlady na mahuhuli lang tayo ng konti sa pagbabayad ng upa. Tugon ko. Anong mahuhuli ng konti? Mag-aapat na buwan na tayong nakatira dito at mula nang magbigay tayo ng upa para sa 1 month advance at 1 month deposit, hindi na ulit tayo nakapagbayad pa sa kanya. Naiinis na wika niya. Nagastos kasi natin yung dapat na pambayad ng upa dahil sa mga check-up at vitamins mo hindi ba? Paalala ko sa kanya. So ngayon, sinisisi mo na sa akin kung bakit tayo nagigipit. Ayos ka rin no, bulyaw niya sa akin. Hindi kita sinisisi Elise, pinapaalala ko lang kung bakit tayo nasa short ngayon. O sige para matapos na ang pagtatalo na ito, Gagawan ko na lang ng paraan bukas para makadelhensya ng pera sa mga tao. Nakatrabaho ko. Dapat lang. Palibasa kasi hindi ikaw ang humaharap sa landlady sa tuwing maniningil na siya. Sa katandaan mo to Noel, ikaw ang dahilan kung bakit maagang nagulo ang buhay ko. Kaya wag mong isisi sa akin kung nahihirapan ka ngayon sa trabaho mo. Dahil responsibilidad mo kami ng anak mo, tandaan mo yan. Panunumbat niya sa akin. Papadudot hindi pala talaga madali ang bumuo ng sariling pamilya sa murang edad. Lalo na at pareho kaming hindi pa handa sa responsibilidad ni Elise. Hindi ko alam kung parte ba ng pagbubuntis niya noon ang pagiging selosa at mainitin ang ulo pero minsan talaga ay hindi ko na napipigilan ang sarili ko na patulan siya papadudot. Hindi naman kasi madali ang magtrabaho bilang konduktor ng isang bus. Sipag at katawan talaga ang puhunan. Sobrang payat ko pa naman ang mga panahon na yon kaya hirap talaga ako na makipagsiksikan kapag halos puno na ng pasahero ang bus namin. Uuwi ako ng bahay namin na gutom at pagod tapos ay sasalubungin pa ako ng pagbubunga nga ni Elise. Hindi naman ako dumating sa point na nasasaktan ko siya ng pisikal. Pero medyo napagtataasan ko na rin siya ng boses kapag napupuno na ako talaga. Kaya lang kaagad din naman akong nagsusorry lalo na kapag nakikita kong umiiyak na siya. Natatakot kasi ako na baka mapano ang baby namin na ipinagbubuntis niya. Isa pa papadudot ay tama naman kasi ang sinasabi ni Elise noon. Na ako ang dahilan kung bakit maagang nagulo ang buhay niya. Nasa ikawalong buwan na siya ng pagbubuntis niya nang bigla siyang duguin. Mabuti na lamang at nasa bahay na ako noon at nagawa ko siyang dalhin. Kaagad sa ospital. Naiyak talaga ako sa labis kong pag-aalala sa kanya kahit sinasabi na ng doktor noon na maayos na ang lagay ng baby namin. At nang makauwi kami sa bahay ay nangako ako na hindi ko na papatulan ang mga pangaaway niya sa akin. Ginawa ko ang lahat para mas maging maayos ang relasyon naming dalawa papadudot. Kahit na nahihirapan na talaga ako ay hindi ko yon pinapakita sa kanya. At ng araw na anak nga si Elise papadudot ay ang isa sa mga araw na sobrang hindi ko makakalimutan sa buong buhay ko. Nakita ko kasi noon ang mama ni Elise sa labas ng kwarto kung saan ay nakakonfine ang partner ko. Nalaman pala niya na nanganak na si Elise at gusto niya itong dalawin. Akala ko pa nga noong una ay dumating siya para awayin ako. Pero nagulat ako nang humingi siya ng tawa dahil sa ginawa niyang pagpapalaya sa amin ni Elise. Siyempre kaagad ko siyang pinatawad at niyaya ko na pumasok sa loob ng kwarto. At kahit si Elise ay nagulat nang makita niya ang pagdating ng mama niya. Ang cute-cute naman ang apo ko. Alam mo bang ganitong ganito rin ang mukha mo nung baby ka pa, Elise? Naluluhang sabi ni tita habang karga niya ang baby namin ni Elise. Talaga po, naiiyak namang sabi ni Elise. Oo anak, kamukhang kamukha mo talaga siya, sagot ni tita. Sabi sa iyo baby, ako talaga ang kamukha ni baby, nakangiting baling sa akin ni Elise. Pero ilong ko pa rin ang nakuha niya Um, Ma'am, plano po pala naming isunod sa inyo ang pangalan ng baby namin kung okay lang po ang wika ko. Siyempre naman ayos na ayos lang yun sa akin. Salamat at hindi niyo ako kinalimutan kahit pareho ko kayong pinalayas sa bahay noon. Naluluhang sabi pa ni tita. May pagkakamali din naman po kami ni Elise eh. Lalo na po ako kaya naiintindihan ko po kung magalit man kayo sa akin. Pero maniwala po kayo ma'am. Ginawa ko po ang lahat ngayon para maging mabuting partner ako kay Elise at tatay sa anak namin, tugon ko. Naniniwala ako doon, Noel, dahil sa ilang buwan na kayong dalawa lang ni Elise ang magkasama, hindi mo naman siya pinabayaan. Hindi mo sila pinabayaan ng anak ko. Pero pwede bang wag mo na akong tawaging ma'am? Mama na lang din ang itawag mo sa akin. Ang sabi ng mama ni Elise na dahilan para maluha ako. Ibig niyo pong sabihin ay tinatanggap niyo na po ako bilang boyfriend ng anak ninyo? Hindi makapaniwalang tanong ko. Oo dahil pinatunayan mo na mahal mo talaga ang anak ko at sa kabila ng ginawa kong pagpapalaya sa inyo ay may natitira pa rin kayong respeto para sa akin. Sagot niya. Irerespeto ko po ang lahat ng taong mahalaga sa buhay ni Elise. Pero salamat po. Salamat po dahil nagawa niyo po akong tanggapin bilang parte ng buhay ng anak ninyo. Pangako ko po talaga na hinding hindi ko sila pababayaan na mag-ina ko. Salamat po mama. Naluluha pang wika ko. Papadudot nang makalabas ng ospital si Elise ay sinabi ng mama niya na doon na kami tumira sa bahay nila. At para makatipid kami ay pumayag na rin ako sa gusto niya. Doon na kami ni Elise tumuloy sa bahay nila at pagkalipas ng isang taon ay bumalik siya sa pag-aaral niya. Ang gusto talaga ni Elise at ni Mama ay ako muna ang makapagtapos ng pag-aral pero sinabi ko na si Elise na lamang magtatrabaho na lang ako para mapag-aral siya. Dahil na rin sa tulong ni Mama ay hindi na kami masyadong nahirapan ni Elise. Minsan ay nagtatalo pa rin kaming dalawa. Pero parte na rin siguro yon ng relasyon at pagiging isang magulang. Pero bago naman matapos ang araw ay nagkakasundo rin kami kaagad. Ganon talaga siguro papadudod kapag nagsisimula ng magmature ang isang magpartner. Hindi na nila pinapalaki pa ang away at mabilis nang inaayo sa mga gusot sa relasyon. Dahil nang sumunod pang mga taon ay halos wala na rin kaming pinagtatalunan pa ni Elise. Hindi na kami umaabot sa point na nagbabangayan kami na parang mga bata. Nang makatapos sa pag-aaral ng kolehiyo si Elise ay nagtrabaho na siya sa isang mall papadudot. Ako naman mula sa pagiging konduktor ay naging isang bus driver na. Mas hindi nakakapagod ang trabaho tapos malaki pa ang kinikita ko. Alo sampung taon na rin po kaming nagsasama ni Elise. May dalawa na kaming anak at may sarili ng bahay na hinuhulugan. Balak na rin naming magpakasal sa susunod na taon kapag natapos na naming bayaran ang hinuhulugan naming bahay. Sa ngayon kasi papadudot mas gusto naming pareho na mas pinagpaplanuhan ang lahat sa buhay namin. Mas mabagal ang proseso kapag may plano pero mas sigurado at maayos naman ang kinakalabasan nito. Siguro ay natutunan namin yon sa mga pabigla-bigla naming desisyon noong kabataan namin at ayaw na sana naming maulit yung dati na pareho kaming nahihirapan dahil pareho rin kaming mga isip bata noon. Papadudod salamat po sa pagbabasa nitong sulat ko at sana ay nailahad ko ng maayos ang naging kwento ng buhay namin ni Elise. Sana rin po ay nakapag-iwan ng aral ang kwento namin lalo na sa mga kabataan na nakikinig ngayon. Na hindi talaga madali ang bumuo ng isang pamilya lalo na kung hindi pa tayo handa. At may mga bagay na masarap lang sa umpisa pero puro hirap na ang ipapalasap sa atin sa oras na mawala na ang sarap. Kaya kailangan nating tandaan na pwedeng hindi lang tayo ang mahirapan dahil sa mga bagay na ginagawa natin sa ating buhay. Kung hindi pati na rin ang mga taong nakapaligid sa atin. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko Papa Dudut. More power and God bless po sa inyong YouTube channel. Lubos na gumagalang, Noel. Palagi nating naririnig ang kasabihan na ang pag-asawa ay hindi katulad ng mainit na kanin na kapag isinubo mo at napaso ka ay kaagad mong mailuluwa. Dahil ang pagbuo ng pamilya ay isa sa pinakaseryosong bagay na gagawin natin sa ating buhay. Kumbaga ay wala tayong atrasa na at mas lalong wala nang bawian. Maraming aral ang naiwan ng kwento ni Noel lalo na para sa mga kabataan na mahilig sumubok ng iba't ibang bagay sa kanilang buhay. Marami silang gustong gawin na hindi iniisip ang pwede nitong maging resulta. Kagaya ng sinabi ng kastorya nating si Noel, hindi lang ang kabataan ang pwedeng mahirapan sa kung anuman ang maging resulta ng ginagawa nila sa kanilang buhay kung hindi pati na rin ang mga pamilya nila na lahat ay ginagawa para mabigyan sila ng maayos na kinabukasan. Salamat Noel sa pagbabahagi mo ng kwento nyo ni Elise. Natutuwa ako na kahit papaano ay nagawa ninyong lampasan ang mga pagsubok bilang mga magulang na nagsimula sa murang edad. Sana'y manatili kayong matatag bilang isang pamilya at huwag na huwag kayong makakalimot na magpasalamat sa poong may kapal para sa lakas na ibinigay niya sa inyo sa bawat araw. Binabati ko rin kayo in advance para sa inyong kasal sa susunod na taon. Sigurado ako na mas lalo pa nitong mapagtitibay ang inyong samahan bilang isang pamilya. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga Laging may lungkot at saya Sa papadudod stories Laging may karamay ka Mga problemang kaibigan Dito ay pakikinggan ka good stories Kami ay iyong kasama 走。